для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Музыка потым лёднік падышоў да пана Агалінскага і працягнуў яму на далані кавалачак нечага чорнага, падобнага да торфу. Як ваша моздзь думае, што гэта такое? Твар лёдніка быў суровы, як зімовы вецер. Амерыканец узяў кавалак, пакруціў, грэбліва кінуў. Ха -ха. Гразь сваю яны гэтым адціраюць ці што? Гэта іх хлеб. Ясны пане. Глыбокім нізкім голасам сказаў лёднік. Тоўчаная кара, мякіна, сушаная лебяда, азерне, якое меліцца на млыне яўхіма, якое яны вырасцілі сёлета ўсё адвезенае ў панскія клеці, быў недарод, а падушныя не зменшылі. Пана Галінскі з прыкрасцю тузануў сябе за руды вуз. Яны проста лянівыя, <laughs> быдла. Хіба тыя людзі, што прыйшлі да млына пазаўчора ўночы, падобныя да быдла? Ціха папытаўся лёднік. Калі нічога тут не зменіцца, падобных ім стане яшчэ больш і згарыць не адзін панскі маёнтак. Ды што тут за гаспода такая, не вытрымаў пранціш? У нас у падняводдзі такой галечы ніколі не бачылі. Каб у хаце ніводнай жалезнай лыжкі, ніводнага жалезнага цвіка, нават у голад у грамады меўся агульны запас зерня – калі яно заканчваецца э, мукі сялянам пазычаў а то і дарыў і мой пан бацька і наш сусед ягоная мосць пан крывіцкі э, кары ў нас ніколі не елі вырвіч са здзіўленнем заўважыў што пан агалінскі пачырванеў тут відавочна аканом шалберы злодзей Я разбяруся, калі вернемся. Пранціш вырвіч выразна хмыкнуў і пан Галінскі паправіўся. Прыедзем у полацак, дам усе распараджэнні, напішу. Са сляпых вакенцаў, якія таксама не заслугоўвалі наймення вокнаў, глядзелі нябачныя, ненавісныя в очі. Справіліся не зусім праз тыдзень. Прайшло 10 дзён ад таго вечара, калі дыхтоўны дармез без гербоў падкаціў да вадзянога млына. Саклета больш не хавала свой твар, хаця шнар праз усю шчаку быў яшчэ вельмі заўважны, але ж ён не палохаў, як колішня гідны нараст. І, як запэўніў лёднік, з часам зробіцца зусім непрыкметным. Пошасць таксама адступала, дзякуючы прафесарскім лекам. І людзі з лесу паведамілі, што млынара і ягоную дачку чапаць не стануць. Але ясна выйсці замуж беднай дзеўцы ў гэтых краях будзе цяжка. На развітанне саклета, што налёдніка літаральна малілася, усунула доктару, які ўжо сядзеў у карэце нейкі куфэрачык з чырвонага дрэва. «Ваша мость, прыміце, не адмаўляйце, Христом Богам малю, каб хоць гэта на памяць. Даражэй нічога не маю. Гэта мне ад маці маёй Альдоны засталося. Яна ж была не адсюль, э, слугавала ў маёнтку ў глінішых. Адукаваная, чытаць мяне навучыла. Ад яе і кніжкі мае. Я ўсё роўна гэтаму рады не дам, а пану, можа, дзесь прыдасца. Калі лёднік адчыніў куферак, млын застаўся ўжо далёка за лесам у куферку ляжала досканала отшлифованная линза у срэбнай аправе с тонкой гравіроўкай на важкім срэбным ланцугу. Лёднік са здзіўленнем паглядзеў праз шкло на свет. Нешта падобнае да акуляраў галандскай працы, «Дай сюды!» Пан Гервасі раптам пацягнуўся за лінзы, пакруціў яе, памацаў. «Гэта належала майму пану бацьку, вось, тут наш герб выгравіраваны. Я нават памятаю, як гэтая штука вісела ў бацькі на шыі». Ён на вочы быў слабы, гэта ў нас спадчынная, і з дапамогай шкла чытаў. Адкуль яно у млынароўны, а? а? Матка, відаць, злодзейка была. Пранціж забраў у пана Гірвасі дзіўны прадмет, уважліва ўгледзеўся, перавярнуў. На зваротным баку срэбны аклад быў абцягнуты тонкай светлай скурай, а на ёй красаваўся надпіс сінім атрамантам – які студыёзус з задавальненнем зачытаў слых. Слічнай маёй альдонцы, каб разгледзела сваё шчасце з любоўю пан Ладзіслаў. Ваш бацька зрабіў цікавы падарунак прыслузе, слузе, Мабыць, і ёй падабалася дзіўная шкельца, а вось і дата. Пранціш паднёс лінзу да самых вачэй. Глінішчы чэрвень 1743 года. Наколькі я разумею, дзесьці праз некалькі месяцаў нарадзілася наша агульная знаёмая, Саклета. Пана Галінскія, недаверліва зірнуў на надпіс, злосна сыкнуў нешта скрозь зубы і адвярнуўся да вакна. Толькі калі лёднік схаваў шкельца ў куферак, амерыканец суха вымавіў: « Я быў бы вельмі ўдзячны пану лёдніку, калі б ён прадаў мне гэты падарунак за любые гроши. 50 дукатов, скажем. Альдону тую шилохвостку я вспомнил. А, а коли пойдут шутки... Вось цікава. А на што пану лёдніку грошы, калі ваша мосць усё роўна яго заб'е? Не прамінуў паздзекавацца пранціш. Доктар з сярдзітым позіркам спыніў вырвіча, які дужа ўзрадаваўся магчымасці прышпіліць фанаберыстага галінскага гадзебнай таямніцай. Няхай ваша мосць паабяцае, што дэклараваныя грошы панна Саклета, незаконна народжаная сястра пана, атрымае ў пасах. І я зараз жа перадам вам куферак. Разам – з нашым абяцаннем маўчаць. Пана Галінскі скрывіўся, як паўтараня шчасці, але прамовіў, апусціўшы вочы. Слова гонару. 50 дукатаў пашлю дзеўцы. За вокнамі карэты зноў пачаў накрапваць паскудны восеньскі дождж і індускі бог Яма адклікаў сваіх чатырохгаловых сабакаў, што беглі за дармезам без гербоў, у больш прыветнае, але не менш грэшнае месца. Thank you. пранціж з панам палоніем пазнаёміўся. І раступіць цераз ганак, гэта вам не лыжку заціркі глынуць. Нездарма ў новы дом першым пускаюць котку, альбо пеўня, каб прынялі на сябе тое, што пад ганкам хаваецца гнеў нябачнага вартавога. Адкупіцца ж ад таго вартавога, хто як спрабаваў. Закопвалі пад ганкам манеты, кропель куртуці, змяіную скурку, кавалак жалеза, ваўчыную галаву альбо чорную курыцу ці яшчэ страшней хавалі памерлых няхрышчанымі немаўлятаў. На парозе нельга есці, бо плёткі прыцягнеш – Нельга праз ганак выплюхваць на двор брудную ваду, курыная слепата надарыцца. Калі штось будзеш на ганку сячы, напусціш у дом ведзьмаў і жабаў. Затой ад спалоху няма больш вернага сродку, чым калі шаптуха спырсне цябе праз расчыненыя дзверы нагаворанай вадой ці заб'е перад імі спалох ножом альбо сякерай. На гэтым ганку ляжаў раздушаны начны матыль. Яго абсыпаныя шэрым бліскучым пылком крылцы бездапаможна прыліплі да мокрага каменю і не верылася, што ў іх некалі жыло вольнае паветра. Доктар лёднік забабонаў не прызнаваў, таму цераз ганак дома рэнічаў мёртвага матыля і жывыя перасцярогі пераступіў, не багаючыся. А вось Пранціш вырвіч на ягоным месцы добра падумаў бы, Чаму гэта настук? Ніхто не адгукнуўся, А дзверы адчыненыя. Як казалі, лаціняне нават паміж кавалкам і ротам шмат што можа здарыцца. Частку дома, які калісь належаў бацьку панны Саламеі, кніжніку Івану Рэнічу, лёднікі здавалі ў арэнду, там, дзе пераплётная майстэрня. І па ўсяму выходзіла, што арандатар ці хтось з ягонай чэлядзі павінны быць на месцы. Але майстэрня на замку – Пранціж дастаў шаблю і заўважыў, што доктар таксама паклаў руку на дзяржальна, значыць, усёткі не страціў да канца пільнасці і жэстам загадаў хвальку заставацца на двары. «Гэй, ёсць хто ў хаце?» Цішыня. Алівырвіч быў пэўнены, што яны ў будынку не адны. Так і здарылася. У гасцёў не чакала чалавек 10. Узброеныя да зубоў ваякі, якім не ўпершыню пільнаваць у засоцы. Пасярэдзіне пакоя у фатэлі нерухома сядзела пані Саламея Лёднік, збялелая, напятая, у вялікіх сініх вачах адчай. А за яе спінай, прываліўшыся да падваконня ў вольнай позе, застыў белавалосы волад са страшным, пакрытым шнарамі ружовым тварам, з бяздоннымі вачыма, якія здаваліся то празрыста светлымі, то барвовымі. На вуснах волата лунала іранічная ўсмешка, нібыта ён прысутнічаў пры лёгкай застольнай размове. Нарэшце мы вас дачакаліся, вашыя мосці. Забавіліся ж дарогай. Пан Герман Ватман. Калі лёднік паспеў агаліць шаблю, ніхто ўцяміць не паспеў. Але што тая шабля, калі на цябе скіраваныя пісталеты, а за спінай тваёй каханай стаіць спрактыкаваны забойцак? І нашто было чапаць маю жонку? Холадна прагаварыў доктар. Ну, <laughs> я ж ведаю, што у прысутнасці красунек размова лягчэй ідзе. Лена добразычліва прамовіў ватман, пацягнуўся, наблізіўся ў шчыльную да саламеі. Вядома, Зараз усе аддаюць перавагу маладзёсенькім, трапятлівым, як стракоскі. Але ж мы з табой, доктар, мужчыны сталыя, жыццём бітыя. Мы цэнім кабетаў з досвідам. Ватман абвёў пальцам не датыкаючыся абрыс твару саламеі. Лёднік рыпнуў зубамі. табе ад мяне трэба. Но Што ты так спяшаешся, доктар? Гэта ж не кроў пускаць. Няўжо не рады бачыць старога сябра? Вырвіч зрабіў крок наперад. Выклікаю вас на двубой, пан Ватман, пры светках зараз жа. Наймит не зварухнуўся. А твой былы гаспадар не змяніўся чарнакніжнік, мог бы ўжо і павыхоўваць стрыгунка. А дзе ваш спадарожнік такі руды і шалёны, пагрэбаваў кампанія яго мосцяў, га? Ведаеце, голас ватмана зрабіўся даверліва інтымным. Пан Міхал Багінскі вельмі незадаволены ён, можна сказаць, абражаны. Ён жа вас з усім гонарам прасіў з'ездзіць у невялічкую перегрынацыю, а вы насы закапылілі. А варта было радзівілам свайго блазна прыслаць, тут жа сарваліся з месца. Нядобра, нядобра. Доктар сустрэўся вачыма з саламеяй. Ягоная шабля трохі ўздрыгнула ў руцэ, як паверхня вады ад таполевай пушынкі. Якія умовы князя? Умовы? <laughs> Гэта ўжо не умовы. Голас ватмана заледзянеў. Гэта загад. Гэта загад калі будзеш ад'язджаць, паведаміш і прыхопіце з сабой спадарожніка. Усе распараджэнні, якога і будзеце выконваць, яму перадасцё, што здабудзеце, вернецеся, атрымаеш назад сваю красуньку. А як жа пана Галінскі выпхнуўся вырвіч, ён не пацерпіць, каб з намі ехаў прадстаўнік багінскіх. Разумна гаворыш, студэнт іранічна пагадзіўся ватман. Гэтую праблему мы вырашым і выразна чыркнуў пальцам па сваёй шыі. Доктар спахмурнеў. Я не магу дапусціць, каб з панам Агалінскім нешта здарылася. Я звязаны з ім прысягай. Франціш вылупіўся на лёдніка, ледзь стрымаўшыся ад рэплікі. Доктар, што жыць не хоча, такая магчымасць пазбавіцца ад злыдня Галінскага. Амерыканец, праўда, досыць забаўны і не баязлівіц, але ж доктара не пашкадуе. Праўда, Франціш сам у свой час у Менску папярэдзіў аб закалоце найгоршага ворага, каб не дапусціць ганебнай расправы няхай з паскуднікам, але сапраўдным шляхціцам. Яшчэ вырвіч успомніў, што ад вяртання пана Галінскага жывым і здаровым залежыць лёс малога Алесіка. А доктар рызыкаваць сынам не стане ні завошта. Лёднік падціснуў вусны і свідраваў позіркам найміта. Ватман незадаволена скрывіўся. «Калі табе такі дарагі, а галінскі, можаш цалаваць яго і надалей у дупу. Тады самі прыдумайце, як прадставіць рудому дурню нашага чалавека. Але вось калі з тым нашым чалавекам нешта здарыцца. Усё, доктар, развітвайся з красунечкай. А я яшчэ і добра праверу, чаму ты навучыў яе за тры гады ў ложку. І не крыўдой. Думаю, мае лекцыі больш змястоўнымі акажуцца, чым твае. Прысутныя ваякі зарагаталі, дадаючы смачных заўваг пра падрабязнасці эратычных лекцый ад ватмана. Саламей адчайна прокусіла вусны. Лёднік, не зводзячы з яе вачэй, прагаварыў, прасычэў: "Цэлы будзе ваш чалавек, але калі пакуль я не вярнуся, ведаю, ведаю. Ніколі мне не дароеш, валасіна жонкі ўпадзе, падзе" пальцам крану, па бруку мяне размажаш і яшчэ тры талеркі клёцак зверху. Не трасі паветра. І так усё зразумела. Выйсце ў цябе баўтрамею снямашака, радуйся, што я з табой не еду. Няўжо пасаромеліся двойчы пасылаць да ахвяры аднаго забойцу, прабурчэў доктар. А хто з намі едзе? Ватман посміхнуўся. Спадарожнік ваш спрытнюга, так што лаўчыць не ўздумайце, ён вам сам усё пра сябе распавядзе. Ватман падаў знак, і няпрошаныя госці павялі саламею да выхада, не далі нават развітацца з мужам. Усё-ткі Ватман ведаў, на што здатны гэты тыпус і сачыў, каб занадта блізка ні ён, ні ягоны вучань не набліжаліся. Калі Ватман выходзіў апошнім, лёднік стамлёна прамовіў. Але ж ты павінен разумець, Герман, гэтыя пошукі, што саламяны куль на кані, толькі бачнасць. А мне гэта як зайцу клавесін. І не спрабуй нават рыпацца жоначку шукаць. Вачэй за вамі дагледзець хапае. Калі за прыхаднямі зачыніліся дзверы, лёднік даў волю гневу. Але пасечанае крэсла крым як затупіць шаблю карысці не прынясе. Доктар пануры стаяў пасярод зблочанага дома. Госці тут жылі падобна не адзін дзень і маўчаў без сіла пусціўшы шаблю. Вырвіч абышоў яго як слуп, адставіў падалей пацярпелае крэсла. Што цяпер рабіць? Лёднік загаварыў глуха, як з таго свету. А што тут будзеш рабіць? Альбо я страчу жонку, альбо зламаю жыццё сыну. А яшчэ духаўнік мой перад ад'ездам параіў, Д'ябальскую тую зброю, нават калі знайду, знішчыць. Так што, можа, найлепей было б мне неадкладна з панам Магалінскім расплаціцца. Дарэчы, я перад ад'ездам тэстамент склаў. Палова маёмасці маёй табе, палова Саламеі. Пранцішу злаваўся. Пакуль... Шляхціц жывы і прышаблі, яму кароль брата смерць паслугачка, ты збіраўся да аптэкара ісці, дык можа не будзем час марнаваць. Раней паедзем, хутчэй вернемся. З намі ж э, не ватман выпраўляецца, мы нават з ім калісьці зладзілі. Урэшце пасланец багінскіх з панам Агалінскім цалкам могуць адзін аднаго ў дарозе перабіць. Толькі гэтага не хапала прасычэў лёднік. На вуліцы было шэра і тужліва. І дождж драбнюткі, як інфузоры, наліпаў на твар, асядаў на валасах срэбным пылком, так што можна было ўявіць сябе раздушаным матылём пад чужым жорсткім абцасам. Хвельку перапалоханага і здарожанага пакінулі прыбіраць дом. Музыка шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя